Ադրբեջանն Արցախի բնակավայրերի հայերեն տեղանունները ադրբեջանականով փոխարինելու պահանջը ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմին, պահանջները հղում Google-ին դիմում է միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, այսպես ասած, հիմնավորում իր պահանջները։ Ցավոք նաև հավատացողներ են գտնվում, ոչ քիչ թվով։ Իսկ ինչ են կանում մենք։ Աշխարհագրական տեղանունների բնագավառում պետական մարմնի իրավասությունը վերապահված է Արցախի Հանրապետության կադաստրի ու գույքի կառավարման պետական կոմիտեին, կառավարության համապատասխան որոշմամբ։ Պարզվում է գործում է նաև հանձնաժողով բաղկացած մասնագիտական խմբից, որն աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների ու անվանափոխումների վերաբերյալ առաջարկությունները քննարկում եւ տալիս է դրական կամ բացասական եզրակացություններ, հաշվի առնելով պատմական փաստերը, կատարելով ստուգաբանական վերլուծություններ։ Հանձնաժողովը 2005 թվականին է ստեղծվել, ներկայացնում է կադաստրի ու պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմինե Միրզոյանը։ Աշխարհագրական օբյեկտները բացահայտվել են քարտեզների, տպագիր կամ ձեռագիր աղբյուրների վերլուծության, տեղաբնիկների հետ քննարկումների եւ այլ աղբյուրների միջոցով 2008-ից 2014 թվականների ընթացքում Արցախի համայնքներում իրականացվել է աշխարհագրական անվանումների հաշվառման գործընթաց։ Յուրաքանչյուր համայնքի համար ստեղծված է առանձին գործ օբյեկտի աշխարհագրական տեղանուններով, օբյեկտների կոորդինատներով։ Աշխատանքներն իրականացվում են սահմանված կարգով։ Հողաշ Շինարարության, Գեոդեզիայի ու քարտեզագրման կենտրոնի կողմից։ Հանձնաժողովում ընդգրկված են աշխարհագրական գիտությունների, բանասիրական գիտ, բանասիրական եւ պատմական գիտությունների ոլորտի ներկայացուցիչները։ Իսկ անվանափոխումների վերաբերյալ կադաստրի կոմիտեն Արցախի օրենքներով է առաջնորդվում, ասում է կոմիտեի նախագահի տեղակալը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանը նույնպես այդ հանձնաժողովի անդամ է։ Ցավոք սրտի այդ հանձնաժողովը աննոր գույություն ունի իրականության գործունեության մեջ որևէ աշխատանք այս բան չի կատարում։ Ադրբեջանի այդ ոլորտում գործողություններին հակազդելու եւ միջազգային հանրությանը իրավական պատկերը ներկայացնելու գործընթաց սակայն ընթանում է Հայաստանի Հանրապետության գործընկերների եւ Արցախցի մասնագետների մասնակցությամբ, ասում է։ Ադրբեջանն իհարկե իր ոճով փորձում է պատմություն կերտել, անտեսելով անառարկելի փաստերն ու իրողությունները։ Վահրամ Բալայանն այդ մասին իր հեղինակած աշխատությունն է ցույց տալիս, ասելով. «Տարիներ հավաքագրել եմ այս փաստերը, օգտագործելով տարբեր սկզբնաղբյուրներ։ Այդ փաստերն անառարկելի են բոլոր առումներով, բայց զարմա սահմանալի չէ նաև Ադրբեջանի պահվածքը։ Պետք է ասել, որ վերջին ժամանակահատվածում դա առավել ակտիվ բնույթ է ստացել։ Ադրբեջանական կողմը ամեն կերպ ձգտում է իր մտածածին ստեղծած կեղծ տեսակետները տարբեր ազգային կառույցների, պետությունների ներկայացնել, փորձելով ըստ իրենց հիմնավորել, որ Արցախը հնուց ի վեր պատկանում էր Ադրբեջանին։ Միջդեռ մենք բոլորս գիտենք, որ որպես պետություն, որպես այդպեսին քարտեզի վրա ձևավորվել 1918 թվականին։ Դա չի խանգարում, որ Ադրբեջանն իր պատմական ճակերտավոր ճշմարտությունները ներկայացնի Եվրախորհրդարան ՄԱԿ այլ հեղինակավոր կառույցների, որոնք անտեղյակ գուցե կամ միտումնավոր այդ ամենը հալած յուղի տեղ են ընդունում, ասում է պատմաբանը։ Այո, աշխարհն առաջնորդվում է երկակի ստանդարտներով։ Մենք վաղուց դրան պիտի որ հարմարված լինենք։ Իսկ ինչ են անում մեր իշխանությունները Հայաստանում եւ Արցախում, ինչ մեխանիզմներ են կիրառում հայկական ճշմարտությունն աշխարհին հասցնելու համար։ Վահրամ Բալայանն ասում է. Վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի պետական կոմիտեն որոշակի աշխատանք է կատարում այդ անունները գզնախբուների հիման վրա ճշգրտելու եւ այդ աշխատանքների մեջ ընդգրկված են նաեւ Արցախի հանրապետությունից մասնագետներ հիմնականում փորձ է արվում դերևս հին շրջանից սկսած հայ պատմիչների աշխատությունների մեջ ներկայացված մեր տեղանունները կամ օտար աղբյուրներում բավականաչափ շատ ներկայացված են այդ անունները հունական, ռումեական պատմիչների աշխատություններում նույնպես պահպանվում են։ Բավականաչափ մեծ քանակությամբ նյութ պահպան պահպանում է Վրաստանի պետական արխիվնում, Ռուսաստանի համապատասխան արխիվներում, օրինակ 19-րդ դարի սական հարկացուցակներում նախկին հայկական անունները նյութեր է պարունակում 19-րդ դարի երկրորդ կեսի եւ 20-րդ դարի սկզբի բարբերական մամուլում, պարսկական աղբյուրներում, այսինքն այս ամենը ժողովելու պարագայում մենք կարող ենք վստահաբար ներկայացնել, որ այդ ամենը գեղձ են Դա պարզվում է Ադրբեջանի համար արգելք ու խոչընդոտ չէ։ Անտեսվում է անգամ 1924 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանադրությամբ ամրագրվածը։ Ես հենց նոր թերթեցի աշխատանքներից մեկը, որտեղ ներկայացված է, երբ մարզի սահմանները ճշտվեցին եւ լղիմի կազմի մեջ ընդգրկվեցին գյուղեր, գյուղերի անուններն է, որոնք նաեւ ընդգրկված են եղել 1924 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանադրության մեջ եւ շատ այսպես գավառներ, օրինակ Շուշիի գավառից, ասենք Հիլիս, Ուլուբա, Դահրավ, Խանսկ կամ Բադարան, Խնձրիստանը 1917 թվականի որոշ թերթերում Օրինակ ներկայացված է պտրեցիկ ապարաժի 1917 թվականի համար 10 20 հուլի պտրեցիկ կամ օրինակ է համար նույն համարի տակ մադաղիս քաթուկ նախճեվանիկ ավդուրն է ներկայացված Լավ պահպանվել են հատկապես Սյունիքի ու Արցախի տեղանունները, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանը առաջ է տանում իր կեղծ թեզերը, ասում է, եւ մեր պետությունն ու գիտնականները պիտի աշխատանք տանեն, որ այդ ամենը հասանելի դառնա ոչ միայն միջազգային, այլև հայ հանրությանը, որ เป զի սերունդներն էլ իմանան, թե ինչ է փոխանցվել իրենց եւ ինչ պատասխանատվություն ունեն իրենք այդ ժառանգության նկատմամբ։ Դարերի ընթացքում բոլոր արաբական, պարսկական, սելջուկ թուրքական նվաճողները տեղանունները հարմարեցրել են իրենց հնչյունային համակարգին, սովորաբար թարգմանելով դրանք, բայց մի քանի սկզբնաղբյուր ուսումնասիրելով ճշմարտությունը պարզվում է։ Այլ բան է, որ այդ ճշմարտությունը խեղաթյուրելն ազգային վարքագիծ ու պետական քաղաքականություն է դարձել։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։